Cornelius domi apud Fabiam, Cornelius iam domi est, apud Fabiam uxorem, quae maritum ad esse gaudet. Fabia, o, quam sola ic eram sine te, mi Corneli, sediam gaudeo te me cum esse. Cornelius, ego non minus gaudeo me esse domi apud te, uxorem meam amantissimam. In urbe Roma, male me habeo, sed tusculi semper delector domo mea pulcherrima. Fabia, me quoque delectat domus nostra, quamquam minorest quam alie domus, nec signis deorum ornatur. Cornelius, spio multas domus tusculanas et maiores et meliores esse quam nostram, atque columnis et signis pulcrioribus ornari, nec tamen aec domus MII videtur minus pulcra esse. Domus hominum divitum signis dearum magnificis ornantur, sed domus mea femina ornatur optima et pulcherrima. Fabia, verbis magnificis scis tu laudare, et uxorem et domum tuam, Corneli. Mii quoque aec domus pulcra videtur. Neculum peristilum floribus pulcrioribus ornatur quam nostrum.